hagan para la rocha y para los giles rafagazo. ¡Prra! Mucho DJ, yo soy CF, mami. Atentamente, la banda de los millones. ¿Qué? <laughs> ¿Ah? Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba abajo, le gusto y me dijo papi, returro fronteo porque sé que no les da, esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada, pa' acá, pa' allá, playa y le manda, se para de mano aunque sean una banda, saben quiénes somos, ella sabe con quién anda, me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, canta y baila. al toque roque al pique enrique, al que te teque, gile que toquen, los tiques agiten, pa' que respeten, que no son rope, que esto no es chiste y son puras repele, atemble que quieren problemas, harán que peque, con la celosa que son una cobrando cheque, al tiquita acá, si hay billete, ojo que acá, corta chilete, al que nunca cano ni yo de caravana. Sorry, sorry, mamá, con cara de nada. Voy con dos hermanas, caramelada. Nos vemos el lunes de la otra semana. Panamericana, auto de alta gama. Me teñí el pelo pa' no estar en cana. Miro corte bueno, ya pasó la mala. Me junto con Rocha, no junto con rana. Que el agua pone pa' atrás, me miro arriba la anda tierra pa' acá, pa' allá, playa y le manda. Se para de mano aunque sean una banda. Ya saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. Me sube la nota y la gata mal ataca, arranca, jarra, canta y baila. Son buenos pero no tanto. Prendo otra vela pa' que me cuide mi santo. Los turros con los turros y los guapos con los guapos. Así de corta ni un contrato, pelea de guachín pero si pinta te arrebato. Peleo si pelea, no peleo con los gatos. Si piden guerra, los tiro a la no pidan pacto. Si bardeo no me retracto, ahí sobre la marcha la pucho en el acto. Acá si somos mafia no se quieran regalar, soy el que pilotea la banda, no paro de guitarrear. Yo también tengo amigos, también saben disparar. Para el que se sienta zarpado y para el que quiera respaldar. Para el que responda por gile y lo que van a lograr. Para los que no hacen ninguna y siempre hablan de más. Que donde caen sin papel ya lo voy a enganchar. Y ahí vamos a ver quién me calle de verdad. Yo no soy guachiturro, pero no retiramos un paso. A mí me encanta la idea, van a sentir rafagazo. Donde se lo bueno, eso van a aprenderse mi nombre, pero de dos cachetazos. Que la, que la, que la, que el agua pone para atrás. Me miro arriba abajo, le gusta y me dijo papi. Recurro a fronteo porque sé que no le da. Esa lleva maquillaje y la mía anda enfierrada. Pa' acá, pa' allá, playa y le manda. para de mano aunque sean una banda. Saben quiénes somos, ella sabe con quién anda. 1, 2, 3.